بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يو asabar takwas ga watan rabi'ul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yau shekaru 1445 wanda ya daidai da 23 ga watan tara haifuwan annabi isa yau shekaru 2023 wannan shine dauranmu majalisinmu ta biyar cikin karatunmu na muhtasar ta'alimi al-muta'allim ah, majalisin da ya gabata mun fara tattauna ko kuma muna cikin karatun inda malam ya ce shababi ko shababi da muka zo daidai inda ya ce hayatul kalbi ilmun faqtanimhu wa mautul kalbi jahlun a anan muka tsaya ba tamam kenan anan malin yana mana bayani akan wato zamani na samartaka shine ayyamu shabab daga mutum ya balaga har zuwa irin shekaru 40 din nan mutum yana cikin kuzari ne yana da ƙarfi saboda ƙarfi ma ƙaruwa take kaga inda Allah ya ce wa akan annabi Musa falamma balagha ashuddahu wastawa shi ma malaman hadisi sun ce shekaru nawa gabanin tafsiri 40 ne kaga ma kisa sallama da ya kai shekaru 40 ne sai aka ɗimka mai wannan nauyi na annabta kenan mutum in ya kai shekaru 40 hankali ya cika kaga ne ba kaga bature yana cewa life starts at 40 ba an cin shirme ne shi ba eh, shi yana magana akan life start at 40 kenan samun kudi da walwala ne amma ka juya hey, eh, life start at 40 but even before 40 ta gane ba ko kafin a kai 40 din ma masu shekaru goma sha takwas sha daga sun yi abubuwa da yawa a gane ba malikus saghir ah, mai risala ibn abi zaidin al-qayrawani shi ma lokacin da ya rubuta risala shekarun shi ba su kai ashirin ba kaga shekarun ba su kai ashirin ba amma masu shekaru arba'in ma karatun tana ba su wahala ba kaga kenan lokacin samartaka nan lokaci ne wadda yake zahabi ne a rayuwarka ana so ne duk abin da za ka nema za ka yi equipping na kanka to ka nemo su a cikin samartakan bayan da samartakan ka gama exhausting ka gama amfani da shi to ya zama nan gaba kai ne za ka cire wasu amfanin nuka ne ba wai har yanzu kai ne mai nema ba jana kuma rayuwa abinda yake da wahala shine samun ilimi shine abin da yake da wahala to anan malam ya ce hayatul kalbi rayuwan zuciya ilmun ilimi ne fagtanimu to karibace ta mana ka nemi ilimin tun dare rayuwar zuciya ilimi ne e to ka nemi ilimin fagtanimu wa mautul kalbi mutuwar zuciya kuma jahlun jahilci ne fajitanibuhu to faka nisanci jahilcin nan kamar yadda muka fada al'imam ash-shafi'i muhammad ibn idris ash-shafi'i ya ce duk wanda bai sha wahalan neman ilimi a samartakarsa ba to mutumin nan kai mai kabbara da ake yi wa gawa guda fudun nan kafin mutuwarsa me yasa ya ce wannan mayyitun ba hayyun bane ba saboda ilimi ita ce za ta raya ka jahilci kashe ka za ta yi jona shi ne suka ce bil ilmi wal mali yabnin nasu mulkahumu lam yabna mulkun ala jahlin wa iqlali bil ilmi wal mal da ilimi da dukiya ne da dukiya mutane su za su gina daularsu za su gina garinsu su ci gaba ba za a yi ci ba za a samu ci gaba da jahilci ba yanzu misali kuna da makaranta ko kuna da islamiyya kuna so ne ku ci gaba yara su yi karatu a samu product masu kyau a gurinku hmm? farkon abin da ya kamata ku lura mene malamai masu ilimi wadda za su iya karantarwa haka ne ba farko shi ne abinda za ku duba saboda in dai babu malaman ba ku dai gini dai ku yi ko hawa nawa ku gina ginin banza ne saboda gini dai ba zai iya karantarwa gini nawa gini ma kamar ya bude baki magana hmm? amma in babu masu karantarwa nagartattu za a iya karantar ba zai yi ba gane bayanin ba to makaranta kuka gina islamiyya ne kuka yi kuna so ku ci gaba in ba ku yi karatun kur'ani da sunna yadda ya kamata kuma kun hada da bokon ba to a irin wannan zamanin ba za ku iya sanin yaya za ku gudanar da al'amuranku ba misali in kun bude makaranta islamiyya Hmm? inda ku ba ku yi bokon ba ba ku san kan bokon ba kuma ba ruwanku da bokon amma karatun addini kun yi ta da kyau za ku iya karantar da addini a yi da kyau ba amma ba za ku iya hada ta da zamani ba in wani abu ya bullo kuma ba za ku iya sanin yaya za ku fuskanci wannan abun ba hmm? misali mutum akwai a cikin ɗalibai wadda a islamiyya ne ya je ya yi wa wani ko wata duka sai an kama malami aka ji aka kulle sai makarantar ta zo ta ba da haƙuri aka bashi aka ba da beri sai suka biya kudin sai suka yi wa malamin tsawa sai suka je suka ci gaba da karantarwa kaga wannan anan me ta jawo hakan hmm? rashin kan gado ne kawai amma da ce kun san abin da kuke yi ha islamiyya za ku bude eh, ya zama official ya zama official gane wannan wannan duka hayatul kalbi ilmun faghtanimhu din ne fa hmm, ka san wani ya ji hayatul ilmi hayatul kalbi ilmun yana zai yi tunanin kur'ani da suna kawai a rayuwa za ka yi ba babu gida za ka rayu dole za ka nemi gida ba gidan kuma wadda in ka shiga ba za ta rusa a kanka ba haka za ka gina za ka zo ka yi islamiyya ka karantar e to ka saya ka duba zamanin da kake inda za ka bude da mutanen da suke gurin sannan kai sare ka yi abubuwanka a rubuce mun jona wani dole ne mutane su zama haka ba za ka buri islamiyya e ka nemi wani loya wadda sun karanta zamanin ranka da gashi nan mu dai kasan kudi dai babu to tun da dai islamiyya muke yi a taimaka gaya mana yaya za mu yi yaya za mu yi gurin tsari da sauransu sai ce ku yi kaza ku yi kaza bari yi muku drafting kaza bari yi muku kaza abu kaza ana rajistarin kaza sai ku je ku yi sai kaga zai gaya muku yadda za ku yi sab wani ya zo ya kama malamin ko ya je ya kulle ma daga baya shi da kanshi zai zo ya baku hakuri saboda kuna da tsari kuna da dokoki kuna da komai ya zo ya taka wani abu ne ka san shi ce baka san yaro baka san wuta ba sai ka taka to in kun san abin da kuke yi ba wanda zai zo ya zama muku barazana mun ji wannan yanzu kaga maganar da muka yi ka fita ka yawo kaga islamiyan mu kap islamiyan nawa ne wanda ka same su da tsari kadan ne in ka samu ma to a haka ne za ku ci gaba ina za ku je shekara nawa ana yin abin wani irin product ake samu muna gane wani abin da kyau to ne hayatul kalbi ilmun fagtanimu wa mawutul kalbi jahilun jahilci ne fajtanimhu ka nisanci wannan jahilcin malai ce wa mimma yu'inu ala tarkil kasal na daga cikin abubuwan da za ta taimake ka yi. nisa da kasala taqlilul akli rage abinci rage ci karka zama mai yawan ci saboda the more you eat the more you sleep ba mm, ka yi yawanci da daddare ka zo ka samu abu mai maiko ka ci dam in ka sha ruwa mai zai faru in ka kwanta sai asaba a ga wannan shari ne gashi an baka karatu an ce wannan kai hadda a makaranta ma gashi a boko an baka kaza an baka kaza sai ga sabida na bokon ka ce wannan gaskiya ni fa ba zan samu zuwa karatun ba malam sabida bokon gashi exam ta kusa a ah, daren nan ai naka ne yanzu ka yi sallan isha ka ci abinci daga tara zuwa safiya wannan lokacin nawa naka ne kai kadai saboda babanka ba zai kira ka ba mamanka ba za ta kira ka ba abokinka ba zai ce maka ina kofan gidanku ba saboda mutanenmu suna haka hmm? wani zai kira ka wane yaya ne kana ina ne in ka ce mashi ina cikin gari fa ayya ina kofan gidanku fa wannan menene rashin tsari ne amma da tsari ne zai kira wane gobe ina son ka kana nan ne shikenan kana nan ka gaya mashi in akwai abin da kake yi ka ce a ina nan tukunna akwai abin da ina shikenan amma yaya ake yi mutum daga sabon sabon ya zo nan gurinka kuma ba zai gaya maka ba kuma alhali kai a lokacin babu kaje cikin gari bai yi asara ba in kuma kai ɗalibi ne ga kana da tes gobe da safe kana da hadda bayan la'asar wadda malami ku ya ce ka kawo wannan ya zo ka yaya ba akwai matsala ba ne ba amma duka rashin tsari ne take jawo mana waɗannan abubuwa to saboda haka kada ka yawaita ci ba a nufin kada ka ci ba mm, kada ka yawaita kada abin ya yi yawa kasa cikin mutane akwai wadda shi kam ci din nan yana yawaita ci saboda karka zama mai yawanci ne wancan baitin me yace ne la tahshi batnaka bit'ami tasammunan yace fajusumu ahli ilmi ghayru simani kada ka cika cikinka saboda yin ciki ba malam yace in fabutu fajusumu ahli ilmi jikin malamai ghayru simani su fa ba masu kiba bane ba masu kise ba haka ne ba amma mutanen mu saboda mutum yana neman kudi ne saboda kadai ya ji dadi shi yasa sa ga mutum in ya samu kudi in ka ganshi sai kai mamaki ko ba haka bane ba yanzu kayan ka rike abin nan dabbobi kana ba su abinci yadda ya kamata ya za su zama za su yi jiki wannan dabba ne shi ya yi jiki saboda a samu yawan nama amma kai kuma me yasa ne sai ga ka kana ta ci kuma baka motsa jiki baka karatu kasan in duk lokacin da ka fara yawan karatu karatu tana cin glucose a jikin mutum ne a ah, wani lokaci sai ka je asibiti a ce maka suga ne ta yi kadan a jikinka me ya faru yawan karatu ne shi ne sai a ce maka ka ci abubuwan masu suga wani gashi saboda baya motsa jiki an ce mashi ka rage an ce maka kara kai kenan kai kana amfani da abin ba to kaga kaga nan ma hayatul qalbi ilmun din ne gashi nan shi yana ce amma abincin ya tafi a banza an ce mishi rage to saboda haka karka nemi abinci ka ci wai kawai sai wato kai saboda jin dadi ne kawai kana cin abincin waƙila wasu malamai suka ce albatnatu jiki tuzhibul fitna za ta tafi yadda hankali alfitnatu ita ce hankali da gano abubuwa to wannan cika maki ne na karatunmu na satin da ya gabata ba kuma ruwa mai da sha abuwa malayi ce faslun fi bidayati sabaki wa qadrihi wa tartibihi sabaka ya gabace shi ba a sabako wannan fara karatu ne kawai sabako kuma in ka fara karatun menene farko menene ya bi bayan yau an kazo an baka baiti biyar wannan baiti biyar shine ka farko ba sai a ce mashi sabuku ne gobe kazo ka kara biyar ba to a gurin hada wancan ka sake yi sannan sabuku na yau ma ya bi bayan shi gane ba fi bidayati sabqi fara karatu wa qadrihi da kimanin abin da zaka karanta wa tartibihi da kuma yadda zaka jera ka tsara abin da za ka karanta mala yace yanbaghi ya kamata an yabda at-talibu shi ɗalibi ya fara bil minal min al-ilmi ya fara da ilimi wanda yake shi kaɗan ne littafi ma karami karatun ma ba da yawa ba kasan mafiya yawan lokuta mutane wasu in sun fara zuwa karatu shi tunanin da yake yi nan da nan ya fahimci abubuwa ya zama malami a ba zai yi ba hmm? karatu a hankali ne sannu a hankali ne baka ga waɗanda suke yin kasuwanci ba in ya zo ya bude shago zai ga wani sai sati daya cip mutane kudu ba su zo sun saya kaya ba amma zai rufe ne ba zai rufe ba sai ci gaba da tallaba amma wani lokaci in ka zo kai da kanka za ka samu inda za ka shiga shagon ka siya kaya me yasa mutane sun saba da shi to neman ilimin ma haka ne yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi sai ga wani lokaci abin da da kai ne ka rubuta da pencil a gefen takardan ka maka ce to yanzu wannan ni na rubuta me amfani rubutun ma abu ga ma'anan shi a ah, ai da baka sani ba yanzu ne ka fahimta to karatun dimo tana tafiya abin zai zama haka ne shine wani lokaci sai kai da kanka ka dauki alkalami ka ce bari rubuta abu kaza to karatun haka ne duk malaman da suke karantar da alkur'ani hadisi tafsiri an baka asamin kai yawo ka tambaya ka ce mishi malam eh yaushe ka zama malami ba wanda zai baka ansa ba su sani ba ba wanda ya sani kawai ya ga shi dai yana zuwa karatun yana binciken kawai ya ga yana ya fara gano abubuwa karatu haka ne jama'a mun ji wannan ba tamam yan yanbaghi an yabda a talibu bil qalil min ilm ya fara da abin da yake kada wa qad wasu malamai ma sun fada a sabqu fara karatu harfin da harafi daya wa tikrarun maimaitawa alfin dubu kaga wannan a nan ne zaka gano yaya ka yi hadda wani yanzu hadda alkur'ani ma an zai zai zo ya ce maka da eh wannan shafin fana karanta so ɗari bai zona ba sai kai kuma abin da ya kamata kai ka tambaye shi yaya kai haddan zai ce maka na zona ne ina ta karanta ah ka bude alkur'anin kana ta karanta kana gani to ai psychologin ka bai yadda kai haddan ba yi mana kai da kanka ma kana yi ka sake kana kallo ba ai abin da ake yi farko me zaka yi kai kramin ne ka yi ka yi ka yi kwakwalwan ta fara fikin ka yi aya daya eh, a da rufe ƙur'ani yi in ka yi ka maimaita in ka gama wannan ta ɗan zauna ya eh, yi na biyu in ka gama shafin sai rufe alƙur'ani sannan ka yi so ɗarin da ka gani amma kana yin hadda haka ne shi yasa yin ka zo ba da hadda sai ka sai a nan da kai da malamin ka kuyi fada me yasa yadda wato salon da ka bi kai haddan ne ba daidai ba wani abiyat ma haka wannan abiyat in nayi so dari zai zauna sai yana gani yana yi yayi dari so dari shikenan sai ya bare to ai wannan ba yi ba wannan ba yi ba so dari baka gani kai so dari shine abin da zaka irga ba wai zaka irga ha abin da kake gani ba kaga wanda ana cewa wannan e kowane rubu'i zai karanta so dari ana nufin bayan da yayi haddan ne zai karanta so dari ba wai ya maimaita sau ɗari ba kaga ana ma wani yana dariya da haka yake yi mun ji wannan ba saboda haka an za ka yi hadda haka ake yi in ka yi haka an daga gaka abin nan ka gwada hakan ka gani karatun za ta zauna ko ba za ta zauna ba in ka yi shekara da kai da kanka za ka ce masallacin nan da kamar an samu za mu yi limanci hmm? saboda ka yi haddan ne amma ba ka yi ba fa gudu za ka yi amma fa gashi a islamiyya an ce kun yi gama kun yi sauka ko ba haka bane ba gashi nan kun yi saukan an ba ku certificate kowa ya gani amma me ka yi a angonku ku kana Allah Allah kar wannan malamin ya gani fa me yasa kana sauran in fa an saka ka an kada ka da aiki saboda kullum shafi nawa ne yau za ka yi kai ne kai ne fara eh daga yana za ka fara kana yi za ka yi ne me yasa in ba ka yi ba ba za ka iya yin sallan ba me yasa a lokacin da kake yin haddan ba ka yi sabku ba sabku harfun ba alfun ne in ji wani bayanin ba to haka ake yi mala ya ce wa ƙadrus sab gurgudun abin da ya kamata ka karanta lil mubtadi ga wanda yanzu ya fara an ya kuna ƙadra ma yumkinu tabtuhu ya kasance gwargudon abin da zai iya haddacewa bil i'ada gurin maimaita ta marrataini ko da so biyu ne bin a hankali wa yazidu sai ƙara kulle yaumin kowane waye gari kalma ko kalima ya ƙara kalma ɗaya kada ya kamanta kalima lafazi dama ana ce kalima jumla ma ana ce الكلمة ويستطيع المدرس كجأنا قدر السبق للمبتدئ أن يكون قدر ما يمكن الضبط بالإعارة مرتين بالرفق ويزير كل من كلمة يوكازو a ƙur'ani الشافي لين a shafi ɗayan an raba ta sau لا sai aka karanta da كاجي يوني كفارة uku ta je ka maimaita ka maimaita ka maimaita abin ta zauna gobe in ka zo haka jibin ka zo haka misali ka yi isim ɗaya biyu shi kenan sai a mayar da ɗaya bisa uku nan ta zama rabin shafi kana yi kana yi wani lokaci sai a mayar da ita shafi ɗaya me yasa saboda karatu gimo kana yi abin za ta yi laushi kwakwalwar ma za ta yi fikin da wuri shi yasa in ka fara karatu baya shiga a'a to ai dama yanzu ka fara amma me karka dauka da yawa karka yi da yawa kuma kai ma an zaka karanta da yara ba karatu misali alkur'ani ka gugutsura shi nan ka hada wannan layin ya kasa karanta ba e raba shi biyu ya kasa sake raba shi ka wannan ya koya ka wannan ya koya hada biyu a hada a haka za ka yi yau inda layi ɗaya ya dauka bayan sati zai iya yin biyu bayan wata zai iya yin uku wani lokaci sai ga kai ne ɗalibin da da huruf da ke ka karantar da shi amma in ya zo ya zauna a gabanka karatun shafin za ka yi shi kenan ka ce yi zai yi wani lokaci in kun zo kuma sai ka ce mai shi karanta nan in ya karanta ka je ka yi hadda shi kenan amma menene farkon ka yi hakuri ku yi a hankali kaga karatu ba a yin gaggawa sam mun ji wannan ba kaga mai alfasul khamis ya fada ba wala takun mustajilan fi talabi ma faza bi ما فاز عجلان بنيل الأربي لا بد fad abi الزمان washar ala tanqihihi wa ونقبه لا يجتنيذ النخل منه الرطب دون انتظار نال فيه التعب yanzu kai in kana da gona hmm? ni fa ina bukatan kudi saboda haka gonan nan zan yi yadda zai zai fita da wuri saboda in girbe in in siyar zai yi ba zai yi ba to in dai na gonan dole zaka jira ruwa ya sauka ruwa ta sauka ba kana roƙon Allah a yi ruwa hmm? ga fara sun fara abukuwa sai ka ce Allah Allah Allah Allah ya rufa asiri amma baka gaggawa ai ka je ka girbe mana kafin ko da bai nuna ba saboda kada wannan faran su cinya to ayin ka cire ba zai yi amfani ba to dole za ka yi hakuri ba karatun ma haka ne gane wannan shi ne wasu ɗalibai an ba da labari suna zuwa karatu kullum suna zuwa karatu sai shekara biyu uku hudu biyar har yanzu ana karatu mala eh, yaushe ne wai za a za a huta sai malamin ya ce a cikin aljanna akwai wani ice sunanta tuba ba sun ce eh, a karkashinta ne ya ce za ku huta kenan zai kare abu zai kare ba mutum zai yi digiri ya samu aiki ya samu aiki zai ce aikin nan fa'an an baka yi masters ba za ka samu promotion ba shi zai yi masters in ya zai ce zai yi phd in ya zai je yi course ba haka mutane suke yi ba a karatun boko amma na addini fa'an ya alamtara wannan zai ce shi kenan ya isa kaga wannan alama ne wannan masiyaci ne a lahira ko aljanna masu yan baya-baya ne ko ba ka bane ba saboda haka karatu kana yi kada ka yi gaggawa sam kai ma karkai gaggawa kaji daya sannan kana karantarwa ma karkai gaggawa abinda ya kamata kai gaggawa yaya za a fahimci abin ne gane wannan saboda abinda ka fahimta ita ce naka abinda baka fahimta ba ba ana ka bane ba saboda malamin tun yau shi ya rubuta takardan kafin a haife ka littafin yana nan ba amma ka zo wur an karantar da kai littafin baka fahimci komai ba ilimin yana nan cikin littafin kai ka je haka ka zama muslif ne muflis ne kai kenan ka zama masiyaci ne bisa ga wannan littafin ba ka da komai a cikin littafin mun ji wannan bayanin ba sannan wa yazidu kalimatan ويزيد كل من كلمة سيكه ويستطيع المدرس تكراره مرتين دون إجهاد sannan shi malamin ya zama zai iya maimaita karatun koda so biyu duna ijihad ba tare da shan wahala ba shine ne abinda ake nufi darsun kasirun gajeriyar darasi ne kenan ka zo karatu eh ka tambayi waɗanda suke karatun abin nan ai ku majalis kuna kana zuwa karatun nahawu kana zuwa karatun sarf hmm? kana zuwa karatun abin mustalahul abin usulul fiqh ya ake yin karatun kai da malamin sai ka ce kuna hira saboda in malamin bai yi communicating da kai ba ba zai gano cewa wannan ya fahimci karatun ko bai fahimta ba Hmm, me yasa malaman suna haka saboda kasu su zama aikinsu ya zama zero yi bayani kayi yi gobe ka zo ka tambaye shi bai sani ba bai fahimta ba shi yasa in kana yi kana tambaya kana yi kana tambaya kuma kana karantarwa wani lokaci wasu ɗaliban masu zafin kai ne shi ne kawai a karanta littafin a tafi shi a ce ya gama littafin nan don haka ne ka je ka tara littattafan mana ga suna kasuwa ko ba haka ba shi ne akwai wani malamin mu. da muna karatu a bama shi in ka zo gurin shi karatu karatun jiyan kamar hira zai tambe ka jiya mai muka karanta ko ma tafsiri ne zai ce wannan ayan mai ka fahimta a ciki wannan kalmar mai fasaranta ne haka zai yi maka tambaya ana maka haka me yasa ana maka haka saboda abin da ka fahimta dolin ka zaka je ka zauna kai muraja'a zaka ce wannan mutumin ka je zai maka tambaya shi kuma tambayan da yake yi saboda kanshi ne saboda kai ka fahimta mun ji wannan bayanin shine sigaratul mabsuti kananan abubuwan da suke da tsawo sigharatu al-mabsuti mabsut shine karatu masu tsawo ai at-tawil sai ce fayabda bil mukhtasarati ya fara da littattafai takaitattu li'annahu sabida takaitatun litatafu litatafai aqrabu ila alfahmi su suka fi kusance da a fahimce su wa kuma a haddace su wa ab'adu shi ita tafin abin nan nesa anil malalati daga gajiya almalalatu ita ce abin ya fita a kanka haka ake cewa ba shine annashat kuzari ba almalala rashin kuzarin shi ne almalala tunan sun suna cewa malla wa sa'ima to a nan wa aksar wukuwan bainan nas kuma ita ta fi aukuwa a cikin mutane kenan sunan littafin ma ita ka fi ji yanzu nahau ne za ka yi eh, wasu malaman in kaje sai su fara da a jirumiya in kayi sai su yi maka nazmul amriti in kai wani sai ya dira abin nan mulhatul i'rabi in kai sai adira alfiya na ibn malik sai ya ce maka kenan an yi din ɗinka a hawo hmm? haka ka kaje sarf ya maka mabadi wani zai fara da matnul bina wal asas kananan littattafai ne in kajen abin da mustalahul hadithi wani zai fara da atyabul minah wani zai fara da ah, baikuniya in ka gama wannan wani sai ka yi baikuniya zai zo atyabul minah in ka yi sai a yi maka abin nan nukhbatul fikar in ka yi sai a yi maka nuzha haka ne wanda ya karanta nuzha ya fahimce ta zai iya karanta alfiya na al'alamatu suyuti in ka gama wannan sai a yi maka majalisi wadda za a karantar da kai yadda za ka yi tasirijin hadisi yadda za ka yi tashih da tarif na hadisi in ka yi wannan sai a ce maka to ta littattafan da za ka yi aiki da su sai a yaye ka ka tafi mun ji wannan ba kaga da me fara da karami kamar yadda yaro zai fara class 1 class 2 in kaga an ga class 1 din mata mai nursery to ilimin wannan ilimin ita ma haka ne abun yana da tsari kuma karka doka an kai littafin nan wannan littafin shine ake yi babu haka kalli dalibin yaya mustawar shi take a nan ne zaka saka mai littafin yanzu wani yana ganin shi inda ya ka fara nahul wadih dole kai na daya dole kai na biyu dole kai na uku dole kai na hudu har na shida babu a wani littafi aka rubuta ba inda aka rubuta haka da kai da mal da wadda zaka karantar kawai menene wadda ba za ku bata lokaci ba kuma za ku fahimta shine abin da za ku yi inji wannan ba saboda haka dole ne mutumin da yake karantarwa shi ma ya zama yana da abin nan ba fikra a yadda zai karantar musamman a wannan zamani zamanin da karatu sai a sati sau daya ake yi ko ba haka ba sati sau daya sati sau daya ma wani gudu zai yi daga baya zai bar karatu a sati sau daya jama'a a wata majalis nawa hudu fa kai a wata kwanaki talatin kwana hudun nan ba za ka yi zuwa ka ba da awa daya ba ga karatu hmm? yanzu bokon waɗanda suke secondary school sun je karfe bakwai karfe na suke zuwa karfe na wasu su da karfe biyu wasu kuma a makarantar ma suna da lesson ba lesson din nan ƙarya ne fa ba karantarwa ba ne ba menene baka karantar da yaron daga karfe bakwai zuwa karfe biyu ba za ka karantar da shi a lesson din ƙarya ne wannan lesson cin kudin mutane ne kawai abinda za ku yi musulai sun ku rabu da su su kawai su je gidansu mana in dai za ku yi musulai ku karantar da su a waɗannan awanni sauran ku basu su tafi to ni abinda nake fada ba daga karfe bakwai zuwa karfe 2 wanda yake zuwa digiri ko diploma shi ma wani kam yini zai yi kasan kaji makaranta yawanci yinin ya zama exhausted ne to ba ka ba dusted ne shi to kayi kwanaki bakwai Hmm? yinin ranar ranakun gaba yin su kai ba wani karatun addini da kake yi boko kake yi abinda kake wa kanka na lahira wata abin da ka saka akawuninka na lahira ita ce menene sallar biyar din nan sallah biyar kawai kake yi wani karatun alkur'ani in ya fara zan zai daina to kai in za ka yi wa kanka adalci jama'a bokon nan da ya ba neman lahira ake da ita ba neman mai duniya ake da ita kwanaki shida from monday to saturday duk kana zuwa bokon ba ko bashi za ka dauka za ka je ko ba haka bane ba wani ba bashi da kudin ko da keke zai tafi daga nan unit zuwa university ba zai ce da nisa ba kullum kwanaki shida nan zai tafi ko ba zai tafi ba zai tafi to kai da kake zuwa za ka yi wato za ka ɗauki kilomita biyu ko uku za ka je wannan gurin saboda neman ilimin duniya kuma kai da nan a cikin sati daya a cikin sati ba za ka iya ba da awa uku ga karatun addininka ba kai da nan anya kana da rabo a lahira kuwa hmm? kaga a nan ranar lahadi muna karatu a nan ba yaran nan kai musu magana su tafi ranar lahadi bayan mangariba muna karatu haka ne ba wasu suna da karatu da rana ma abin na ranar lahadin ranar litinin karatu wasu to ranar talata akwai waɗanda suna zuwa kaga asabar su zo lahadi su zo talata su zo laraba su zo wani ranar juma'a ma zai zo kuma wani zai zo ya ce maka wannan karatun fa ta yi mishi yawa karatun nan ta yi maka yawa eh bokon da ka yi ni an baka haushi ta baka ta yawa ba kuma su baka haushi ba daga nan kai kana chat basin da safe class na karfe 8 ne ka yi wanka baka yi baccin safe ba ma ka je malam ya ce ka gira ya kore ka ya kore ka ya rufe kofan shi a hakan ma ka a baki windon kila zai barka ka shiga baka je haushin malami ba kana jin haushin kanka ne baka zo da wuri ba in ka ga attendance hankalin ka ya tashi baka cikin hayyacinka saboda attendance din nan ba amma kai din nan kuma karatun da kai yirga mana kullum in kana karatu bayan ban gari ba kana zuwa majalisi majalisi nawa bakwai ba awa nawa bakwai a sati yawa nawa dalilin 68 ba bakwai a cikin dalilin 68 nawa ne jama'a shine neman lahira sai mai rabo ka sani a lahiran akwai talakawa a cikin aljanna akwai masu kudi na aljanna ba nufin talauci na duniya mai kudi a cikin aljanna talaka a cikin aljanna akwai yanzu ka izib dinka hamsin wannan izib nashi biyar wannan zai je inda ka je ba zai yi ba har duniya ta tashi ba zai kai ka kudi ba lahira me yasa saboda anan ya sa a cikin account din shi ne ka ba ka ba kai an ce maka ka zo ka sa a account din ka kace a kudin ta yi maka yawa na lahiran ko ba haka bane wanda take fassaranta to kai da baka yadda da ba da waɗannan lokutan zuwa karatu ba kuma kana so ka zama babban malami gobe kuma wai ka karantar kai wannan ka zama malami ma ai ka ci wa ilimin ma amana ne ka ci mutuncin karatun ne hmm, ba irin su ne ba in sun je sun zama wato suna karantar wasu ce kai wasu sun takura wa mutane a ah, kai dai ka takura wa karatun ne gane wannan bayanin ba to shine sai mutum ya fara da karatu da kananan abubuwa gabanin ya je manya-manya kaga anan ma wasu suna kuskure mutum za a gan shi nan da gemu da da da farangiya da wane ne ya dauki wani tafkeken littafi yana zuwa karatu amma kananan littattafan ba abin da ya karanta akwai su dewa dewa da jakanshi in ya bude ga da salihin ga kaza ga kaza amma an ka bude mishi ulumul ala al-usul min ilmi al-usul in ya gani wannan zai ce littafin menene bai ma san littafin me ba irin su tewa kuma fa a su ana ce mishi akar makalla yana karantarwa wasu sun dauke shi a matsayin malami ko ba ka bane wa yanbaghi an ya'laqa as-sabqa ya kamata ya riko da fara abu wato anan abin da yake nufi ba abin da za ka karanta ya zama yana da tsari kuma za ka karantar shi ma ka zama abu abin da za ka karantar ya zama da tsari yanzu misali table of content za ka yi farko ga abin da za mu yi na biyu ga abin da za mu yi na uku ga abin da za mu yi daga wannan in ka za ka yi hada ma za ka yi wa kanka lokaci kullun ni baiti hudu hudu zan yi da safe biyu da daddare kafin kwanta ma biyu nawa hudu ba hudu hudu so biyar nawa ne ashirin ba ashirin so hudu nawa tamanin to a wata baiti nawa tamanin ne tamanin so goma nawa tamanin so goma da takwas ko kenan a cikin shekaran ka yi baiti 800 ka haɗin baiti 800 ne kuma duk kullum baiti na hudu hudu da safe biyu da dare biyu minti na ashirin waɗannan malaman da suka haddace hadisi miliyan ɗaya da dari takwas da abin dubu dari takwas da sauransu an tambaye su sun ce musu akar makarda ya aka yi kuka haddace waɗannan hadisan sun ce ai kullum hadisi ɗaya biyu muke yi sun ce kullum ɗaya biyu ba yanzu kullum misali hadisi biyu kake yi biyu biyu a shekara kwana nawa 360 sai mu ce 300 ne kawai kai 300 sau biyu nawa 600 kenan ka da ce su bulugul maram ko ka dai kuce 40 hadis hadisi na 40 hadisi 40 ne to a haka suke yin haddan jama'a kuma ka zama malamin hadisi ana so ka haddace mutum da yawa yaya za ka yanzu za ka fara kenan yanzu ba ka fara ba ya eh, kayi leti ba ka fara amma fa ban karanta littafin ba baka iya bakin ba ne ka iya bakin ba eh to ba ka haddace mana kullum kai hadisi da daya baiti bibiyu shikenan in yi kwanaki 300 kai baiti bibiyu so uku na yi baiti shida ka haddace dari hadisi uku in yi shekara uku hadisi na za ka haddace baiti nawa su alfiya da suyuti da sauran duka haddace su cikin ruwan sanyi kuma ranar da ka zo ka fara karatun littafin malami ya ce ka ba da hadda sai ma mai a saya nan dalar gobe ka zo ka bayar saboda ka yi haddan littafin amma mutane yanzu da yawa abin da ake jira kawai dai to bari an samu lokaci ta wannan ne lokacin lokaci babu wannan shi ne lokacin minti uku hurun da ƙara na su ne lokacin in ji wannan bayanin ba to wayan yan ya alaka as-sabqa yayi riko da abin da ya fara karanta shi fa innahu nafi'un jiddan kenan sarin abin da ka fara kai abin da yake nufi tsarin abin da ka fara kai kadan kuma in ka zo ka maimaita ka yi riko da wannan tsarin kenan fa inna nafi'un jiddan yana da matukar amfani wa huwa abin ake nufi anan al-mulakhasu abin yake takaitacce as-saburi wanda ido yana gani inji asali as-saburatu al-lubah amma as-saburi abin gashi nan kai tsari idonka yana gani shine yanzu surutun da muka yi nawa za ka yi bibiyu zan yi ɗaɗɗaya zan yi kullum kana da tsari e to wannan tsarin ka yi kuma ka bi ta za ta yi maka amfani kaga ne abubuwan da su wasu lokaci suna cewa maharatu tadris da sauransu dinnan wa alaihi i'tiyadul fahm wa alaihi kuma lalle ne akan dalibi i'tiyadul fahmi fahimtan abu ya dauke ta a matsayin al'ada maratan wa marataini so ɗaya so biyu kenan ya rinka maimaita karatun gurin neman fahimtanta asali ilimin ma ka fahimci abin ita ce ilimin ba wai ka yi grabin ko kuma ka karantar da kai a ce ka karanta bane ba sai ce wa ya tadarra ya kaskantar da kansa ga Allah wa ya yad'u kuma yayi addu'a wa alaihi bil fahm ya yi riko da fahimta ba sun malhiz sannan haddacewa kaji tsarin kenan ka fahimta sannan ka haddace sun masama sannan kuma in ana karatu ka yi sauraro da kyau kaga ganin ne wani wasu kuma in kana bayani ya ga abu da amfani kasaya ne kana rubuta abu saboda ya fahimta shi zai rubutu to lokacin da kana rubutu hankalinka zai rabu wani abin da ake so ka fahimta ba za ka fahimta ba in ji bayanin ba ƙila wasu malamai suka ce hibbu harfai ne ka haddace harafi biyu khairun min sama'i wiƙarai ne ya fi ka ji abubuwa masu ɗimbin yawa bangare ko kuma tari biyu alwiƙaru jam'u na alhimlu ko alhamlu thaqil abin da ike da matukan nauyi shine in ba wa fahimu harfai ne mutum ya fahimci harufa biyu khairun min hifzi ne ta fi alkhairi mutum ya haddace layi biyu harafi biyu da layi biyu yaya suke Aya akwai rata tsakaninsu to anan in ka gane hadda hmm, ta fi yawan ɗiba karatu ba tare da fahimta ba kenan in ka abin nan eh, hada tsakanin mutum ya haddace da ya karba karatun haddacewa ta tafi nauyinta fi na yawan karban shine na farko sannan fahimta hmm, da hadda fahimta kuma amfaninta fi hadda kenan shine abin da anan ya yi abin nan ɗinsu sai ce wa ya hafaza kitaban wahidan ya haddace littafi daya min kutubil fiqhi da'iman da yaushe a littafin fiqh fa yatayassara lahu ba'da zalika zai samu Allah zai sauwaka masa bayan wannan hibbu ma sami'a haddace da kula da abin da ji min al-fiqhi ko da yaushe abin da ji daga fiqh fa yatayassaru lahu ba'da zalika zai samu sauki bayan wannan hibbu ma hibba ma sami'a min al-fiqh abin da yaji daga wannan takrar ne yayi kila cikin rubutu ne aka samu wannan kuskure ana abin da yake nufi yace in dai ka haddace misali akhdari ko ashmawi kuma ka fahince ta to in ka ji wani abu a cikin izziya yace zaka iya graphing saboda kana da asl hmm? kana da asali in ka ji wani abin da baka sani ba sai ka ce wai wannan yana cikin wannan babin ne sai ka sashi amma ba abin da ka fahimta ba abin da ka yi hadda to ai baka ma sani ba balle ka ji cewa wannan littafin shine babba wannan shine karami na yin kana karanta tarjaman manyan malaman zaka ji babban malami za ce ya haddace littafi kaza a fiqh littafi kaza a hadisi ba za ka gani sace malami kaza ya haddace umdatul ahkam lokacin da yana neman ilimi farko-farkon neman iliminsa ta shi ya haddace alhawis sarir ya haddace kaza wannan shine abin da ake nufi kaga hadda ana na nasir ana yin nazm shi shine abin da yake ba wake ba shi shine abin da yake wake kenan wannan ma'ana hadda wannan ma'ana haddanta kaga mutum yana haddace hadisi da alkur'ani wanda duka nasir ne ba nazm ne ba ai sannan ma da ce takdiru takrar kimanta maimaita abin da ka karanta wayo ya maimaita sabqal amsi karatun jiya hamsa marratin so biyar wa sabqal yawmi alladhi qabla karatun ranan da ke gabanin jiyan kenan awwala amsi farkon jiya kenan farkon jiyan ke abin da yake nufi don shakaran jiya ne arba marratin so hudu wasabqa alladhi hu karatun da ke gabaninsa thalathan so uku walladhi hu gabaninsa ifinaini so biyu walladhi hu wadda ke gabaninsa wahid so daya ana abin da yake nufi yau ka kara ka karanta baiti uku ka tafi in yi hadda gobe ka zo an karantar da kai baiti uku ne eh, in ka je ka zauna hadda kar ka fara da karatun jiya abinan yau me za ka yi na jiyan maimaita shi maimaita da mai da ka yi so biyu ko uku har so biyar in zai yi ko so goma ka tabbatar wancan akwai e to yaya za ka yi sannan ka yi na yau in ka yi hada na jiya da na yau ka yi muraja gobe kaga yau ma in ka zo za a kara maka karatu ba gobe wannan mu malaminmu da ya karantar da mu alfiyar na lallan mutu su yi ma gaya mana yadda za mu yi hadda yau an karantar da kayan kara maka gobe za ka zo ka kawo haddan wannan ba to in ka je ka zauna muraji abin nan hadda to kar ka fara da karatun yau karatun shakaran jiyan yita ko so biyu ko so uku ka tabbatar akwai eh, na jiyan mamaimaita akwai eh, sannan ka daura na yau in ka ɗaura na yau sai ka haɗa su ka karanta shi malamin na ce malamin abinda malamin mu yace yace kar hakan ku daina har sai kun kai baiti ɗari sannan ku bar ɗarin ku yi ɗari na gaba haka yace saboda in kai haka ba kitafin zai zama yana nan akan ka kamar suratul fatiha ne saboda yau an yi maka biyar gobe ka zo biyar da nan ka maimaita sannan ka yi wannan to wannan biyar da nan ka san so nawa za ka maimaita shi bayan da ka yi haddan ma to ita ce in gane wannan ba to hada yin haka ada'a ila al-hifz shi yafi kira ga hadda wa tikrar da kuma maimaita kenan kana haka lalle karatun zata zauna a kanka babu makawa sannan mala ya ce afatu talib abinda za ta lalata ɗalibi aibinsa kenan al'afatu kullum ma yusibu shay'a fa sun ce duk abin da an ta samu wani abu za ta lalata abin ita ce afa alfataratu hmm? alfatara rata afatun barna ce abin ake nufi da abin nan fatara ba kasan an yi karatu yau sati mai zuwa kace yau din nan ba zan samu zuwa karatu ba saboda wani abu kadan kila kai aure a gidanku karatu mara da daddare kai aure da daddare yake a gidanku oho dai akwai aure a gidanku ko kuma gashi an yi sauka a gidanku an yi kaza an yi kaza an yi kaza baka zo ba eh in baka yi hankali ba sati mai zuwa ba za ka zo ba baka hmm? ce akwai aure a gidansu abokinka kaje gurin kana da karatu mu wallahi lokacin da muna karatu in za mu je aure da jakan karatu ne muke zuwa gurin auren sai mu ce a aje mana a wani guri la'asar ta yi sai mu wuce gurin karatun amma kai ranar da kakwai biki a gidanku ko abokinka kenan ba za ka je karatu ba kuma kana so ka zama malamin hmm? zai yi ne jama'a ba zai yi ba dole ai sai shi karatun ma ya san cewa kai da nan fa ka matsa mai sannan ya ce to shi ga shi rike wannan haka abin ake yi to qala shaykhul islam burhanuddin ya ce inna ma ghalabtu shuraka'i wato narin jayi waɗanda muke karatu tare bi anni la taqauli fatratun fi tahsili ni a neman ilimi bana sa rata yace in ji akwai karatu to lalle za a gan mu a gurin karatu ba ma wasa da lokaci ya ce haka in an ba da hutu ma wani lokaci wani an ba shi hutu shi kenan an ba shi hutu gaba ba zai sake zuwa karatu ba haka wannan masharri ne duk shaidan ne yake wasa da mutum mun ji wannan bayanin ba saboda haka in ana karatu wato ka zama kana da himma na kai sai ka halarci wannan majalisin saboda da magabata in suna zuwa karatu mutum za a yi mai rasuwa a gidan shi in rasuwan da lokacin karatu sun yi clashing zai bar sallaci gawan ya je majalisin karatu amma kai kuma yau an yi rasuwa a gidanku da daddare karatun ake yi sai kai sati daya ko sati biyu wani ba zai zo karatun ba to da daddaren in ka zo na mai za ka yi ne in ji wani bayani ai sai ka san muhimmancin waɗannan abubuwan ka saka su a gaba to saboda lokaci mu sai anan darasin mu na gaba in mun zo sai mu tashi inda malam yace al-mudhakaratu wal munazara Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyika wa rasulika wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا وقضي حاجاتنا إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنى بفضلك عمن سواك اللهم اهدنا واهد بنا ويسر لنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلة اللهم سهل لنا هذا الأمر واغفر لنا أدوات يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله